Moltes gràcies, Bea, pel tema aquest que m'has descobert d'última hora. La veritat que... Déu-n'hi-do, quin temazo. Sí, sí. déu nhi quin temazo per començar. Manolo, és, espectacular la proposta de la Bea. La Bea és la, és la Bea d'un programa que es diu Pum Pam Pim?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 ¿Ho sabies, això? No, no? sabia. M'has deixat boca porque perquè no tenía ni idea. Yo sabía que es así, així, ETS, en tot sarmiento, pero no, no sabia ben bé era. Ara ja em queda muy més clar amb aquesta explicació.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 Déu-n'hi-do, déu nhi déu Crec que ara ho dic de memòria i potser faig una errata, però crec que és membre d'un altre grup de hip-hop que es diuen que són dos, no? és un dels dos, de Verso Ilícito. Uh -huh. Us sona? Verso... És que ara no sé si és no. Verso... Algo de ilícito, crec que és de verso ilícito. ¿Qué és, el verso o l'ilícito? <laughs> <laughs> Ho he de buscar millor. de... És que quan buscava música el, a, a través del YouTube, que el, es, veia aquest vídeo, doncs, moltes de les recomanacions que et fica la franja del cantó...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 Doncs sí, abans dir-te, Riqui, que la cançó que ve ara té una intro així bastant llarga, em sembla que un silenci o algú, ah, o sigui, sí. mira tu. Uh, us porto un, eh, un grup que es diu FEA, que no ho sé ben bé, però jo diria que són d'Estats de, Units uh, perquè totes la, uh, o sigui, he, he vist com la gira i tots els concerts són per allà, Illinois, uh, no sé què, no sé quanto, Califòrnia, Seattle... Seria més lògic. Llavors, això, però és, és com penya d'Estats Units i també d'Amèrica Llatina, jo crec. Uh, fan un xicana punk rock. Xicana, eh? eh? Té un, té un rotllo rockabilly. Això és novetat, el pim-pam-pum, <laughs> absolut. sí, eh? sí. Ah, pero bueno, te un, toque así con rockabilly muy chulo, bastante cualidad de so, y ah, os porto un tema que es diu Mujer Moderna. Yeah! Brutalíssima, això. déu nhi M'ha tio. agradat molt, eh? eh? Garjero. Sí, sí, i tenia un rotllet així yanqui d'aquest que li mola M'ha agradat a molt, l'Eric. Sí, sí. Una Molt mica així Riot Girl, no? Sí, sí, sí, tenia aquest rotllo i ja com, com us havia dit deia que sup suposava que eren d'Amèrica Llatina també perquè canten mig en castellà, mig en anglès. Te l'han tirat, Eric, sí o no? All right, sí, sí, right. m'agrada, m'agrada. Clar que sí. Més música combativa, això no s'atura. Ara és el torn dels Berri Xarrac, aquesta banda de rock de Lecumberri, Ana Farroa, a Euskal Herria, són el Gorka a la guitarra i a les veus, el David al baix, el Calder a la bataca. És un temazo que es diu Infraisonuac, eh, que és un single d'avançament del que serà el seu nou disc, que porta com a títol homònimament parlant Infraisonuac. Us deixo amb ella. Som-hi! Molt bé, penya, donen pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us porto és la projecció del, del documental eh, Estrena Sabadell, eh, Cultura de l'odi i legitimitat autodefensa, 12 d'octubre, de Metro Monster. Eh, divendres 27 d'octubre, a partir de les 20 hores, aquí a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell, en taquilla inversa, organitza tot, Totes som antifeixistes, Uh, Alerta Solidària, Metro Monster, Can Capablanca i la gent d'endavant, no us el perdeu. El següent acte és el Tatu Circus, tinta propreses el 27, 28 i 29 d'octubre a CCO L'Estilla, que és a l'Avinguda Vilafranca número 22 de l'Hospitalet. El proper acte que us porto és un d'aquests eh, Ojalá estem mi bici, aquesta penya que organitza aquests concerts Do It Yourself a Barcelona. Serà també aquest divendres, tocaran Sofà, Fea, que no sé si és la mateixa que el Manolo, uh. podríem anar-hi. I Fura, això serà... Bueno, no sabem bé on ho fan, on, on ho deuen fer sempre, perquè és el número 211 i 211 i serà, com us deia, aquest divendres 27 d'octubre a Barcelona. I el 31 d'octubre, fot castanya a l'especulació. A Terrassa, a partir de les 20 hores, amb pinxos i castanyes i concurs de plats de moniato. A més, hi haurà concertats de l'Ali Itlaut, Marcus FM, DJ El Calamar i DJ Gerald Geraldine. Eh, tot això serà a la plaça Doctor, eh, perdó, la plaça del rector Oms a les esglésies de Sant Pere i organitza la gent del Casalet. Casalet som totes, 20 anys de l'Assemblea d'Ocupes i l'Atjur. Cinquena marxa de torxes contra la presó de Ponent el dissabte 18 de novembre a Lleida jo us inicio una etapa d'explicar-vos eh, activitats de tardor de l'Ateneu Popular de Vilamajor. Aquest divendres, més coses a triar, fan Cinefòrum, posaran mañana i això serà pues, eh, pues allà on passem sempre les pel·lis, allà al, local, al cine del local de veïns. De l'Ateneu Popular de Vilamajor, sí. Molt bé. I, I un altre acte, sí, continuem amb l'agenda, un altre acte des del 1997 fins al 08210, que parrata fa 20 anys d'orgies solitàries, la mítica banda de punk de Barberà del Vallès, eh, dins dels actes que organitza la gent del Subterroc d'Obriu de, Pas, dissabte 4 de novembre, Bolazo, especial dels, pels 20 anys de Casparrata, 4 de novembre, a partir de les 10 de, del vespre, a, a la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, eh, hi haurà eh, programa eh, del Pim Pam Pum Radiotrama, que estarem allà presents i a més hi haurà bolazo espectacular i entrevistes i de tot, serà una ballada inoblidable amb la gent de Progeria, Calanya, Ataco a Man Armada i els mateixos i els mateixos que parrata. Tenim moltes ganes, ganes boges que arribi aquell dia perquè la veritat és que ens fa molta il·lusió que hagin comptat amb, amb nosaltres. Volies afegir alguna cosa, Eric? No, no, això, ja està. Era, anava a afegir un crit, com... Eh, da, yeah. ja estarem, sí. <laughs> sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió que ens hagin dit de, de fer una miqueta de, de, de presentadors de, de l'acte i la veritat és que serà un bolo inoblidable, ja us diem, amb, amb el Progeria, Calanya i Atacom a l'Armada, a més dels Casparata que fa 20 anys. Jo he de dir que vaig descobrir un disc dels Progeria, no els he vist mai en directe ni res. De fet, quan vaig escoltar el disc crec que ja no tocaven i veure que en aquest aniversari els podré per fi, després d'escoltar innumerables vegades el seu disc, veure'ls en directe, I, i increïble. I a més hi ha un vídeo, no, por ahí? Sí. <laughs> El tenim penjat a la web. I tant que sí, a la web teniu el vídeo d'Esprogeria cridant a que tothom hi vagi el dia que fan 20 anys als Casparata el 4 de novembre més, més, més cartells doncs també de l'agenda. Festa de la tardor, el CSO als timbres de, de Viladecans, que és a l'Avinguda Generalitat número 27, sopar castanyà i karaoke el dimarts, dia 31 d'octubre, a partir de les 9 del vespre. I bé, és octubre i 2017, així que fa 100 anys de la Revolució Russa. Eh, aquest proper dissabte 28 d'octubre, aquí a Can Capablanca, Sabadell, hi haurà la commemoració del centenari de la Revolució Russa. Eh, començarà a les 7 de la tarda amb una xerrada de debat amb Maria Colera i Joan Tafalla i després sopar i música. Això està organitzat per endavant i serà aquí a, a Can Capa. I el següent acte és Totes som antifeixistes, acte de, de suport eh, eh, per l'absolució de les sis antifeixistes encausades el, el 12 d'octubre del 2013, el 4 de novembre també a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les, de les Neus a Vilanova i la Geltrú amb acte eh, amb Anna Gabriel, Hermengol Gassot, Jesús Rodríguez i una encausada pel 29M. A més, a les 9 i mitja hi haurà sopar popular a Campistraus, eh, organitzat per l'Assemblea de Familiars i, i res, tot això organitza la, la coordinadora antirepressiva del Garraf. El dia 11 de novembre, l'Ateneu Popular de Nou Barris, al segon aniversari d'Iridia, a partir yeah. de les 6 de la tarda, a on estem i cap a on anem, després taula rodona, després eh, actuació del Cor Jabato de la Floresta, i a partir de les 10.30 de la nit, concerts amb Cumbia Roja, Throws, The Shine i Sonidero Viral. Gran feina la d'Iridia. I seguint amb el programa d'activitats de l'Ateneu de Vilamajor, eh, aquest diumenge hi ha una excursió al Montseny per anar a buscar castanyes, s'acosta la castanyada, i el dia 1 de novembre eh, ja és el segon any que es farà un, un debat sobre, sobre la mort. I un altre acte ineludible és, eh, són aquestes jornades contra les violències de gènere el 9, 10 i 11 de novembre del 2017 a l'espai Francesca eh, Bonamaison, al carrer Sant Pere més baix, número 7 de Barcelona. Prou, el meu cos és el teu límit. La repressió en la defensa dels drets humans, el cas del BDS, boicot d'inversions i sancions a l'estat d'Israel, el 8 de novembre a les 6 i mitja de la tarda a la Fede.cat, que és al carrer Tàpies número 1 de Barna, taula rodona per aprofundir en la repressió cap a les organitzacions i activistes defensores de drets humans, especialment la que pateixen les defensores del, del BDS, organitzat eh, per prou complicitat amb Israel i col·laboració de la Fede.cat. I això, companyes, és un recordatori antirepre. La setmana passada vam tenir aquí a l'Elgio i, i companyia, perquè els propers dijous i divendres 2 i 3 de novembre hi ha, hi ha judici contra 12 rapers que poden entrar a la presó per les seves cançons. Això serà, serà aquest judici eh, contra, contra ah, aquest judici contra la insurgència i com us deia serà el 2 i 3 de les 10 al carrer Garcia Gutiérrez número 1 per si, per si us animeu a anar a fer suport, que segur que anirà bé. I tant, i continuant amb, amb l'agenda, marxa nocturna per a dones lesbianes i trans. Ens volem vives i amb vides dignes, el 24 de novembre a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Virreina de Barcelona. Uh, el dissabte, dia 4 de novembre, a les 7 de la tarda, a la CNT de Terrassa, presentació de la guia seguint les passes de la, de la guerrilla, el GR 179 dels Maquis, organitzat per la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris i el Centre d'Estudis Josep Ester Borràs. El, coincidint amb el, com a part del programa del Correllengua el 2017 aquí a, a Sabadell, eh, el proper dissabte, dia 4, si no veniu al, al concert o abans del concert, podeu anar al teatre per a tots els públics, el més petit de tots, serà com us deia aquest dissabte 4 de novembre a les 6 i mitja aquí a Can Capa, eh, val 12 euros i està organitzat per, per Correllengua. I per acabar aquesta secció informativa del Pim Pam Pum, el, el concert, el bolo, un acte una miqueta més lúdic, amb Mafalda i Subversa, serà eh, el 25 de novembre a la Sala Salamandra i serà un bola ferrangano.